loka simoore nogas e ɗiɗi kew mburmo ala la wiri mbiyetengo kew dandoringo ɓadinoma ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe ina jiilotono mosel no mbarde yeeso gati ɓe cuusano e yimɓeɓe deke seytani naati e yudas biyeteɗo kadi iskariyot jeyaaɗo e sappo e ɗiɗo ɓe o yeehi ɓamdoyde ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e mawɓe renoɓe galle allah ɓe no addaniri ɗumen yeeso ɓe dañi hen weltaari kawri rokkudemo kaalis o jaɓi o woni e yiilaade mosel no o waɗirimo e juuɗe maɓɓe taw yimɓe ɓe tinaani ñande kewmburu mo ala lawir ɗo njawkoñ koñ poti layyeede ɗo yeeso neli piyerre e yohanna wii ɗumen jehee keɓla nde ene hiraande kew danndore nde kirtoɗen ɓe mbiimo holi to njiɗɗaa min keɓla yo nde o wiiɓe ƴeewee so o naatii saare ndee ma on pottu e gorko ina roondi guttu ndiyam ndewe e makko haa nder galle mo jogori naatde o mbiyon jom galle o ceerno o ina naamdo holi suudu ndu foti hirtodaade e almuɓe mum hiraande kew danndore nde ma o hollu on suudu mawndu wondu to dow huɓeere to feewnaandu haa gasi ko ɗoon kebla toon hiraande nde ɓe njahi ɓe tawirino o wiirunooɓe ni ɓe kebli hiraande nde nde waktu o yoni o jooɗi omo hirto kanko e nelaaɓe ɓe o wiiɓe ala fof ko ɓurnomi muyeede hirtodaade e mon nde ɗo hirande kewdandore hade am yarde mette ngati moɗo wiya on mi wonta hirtonde haa ñande nde timmi nder laamu allah o ƴetti koppu caggal nde o yetti allah o wii ƴette oɗo koppu peccon ɗum e hakkunde mon ngati moɗo wiya on hankadi mi wonta yarndiyam resen haa ñande laamu allah kadi o ƴetti mburi caggal nde o yetti allah o taƴi mo o tottiɓi o wi'i ɗum ɗo ko ɓanndam sakkaanu ngam monndu mbaɗiree ɗum teskuyam o ƴettiri noon kadi koppu o caggal nde ɓe ngaynihirtaadi o tottiɓi o wi'i ko oɗo koppu woni aadi keso piɓiraaɗo ƴiiƴe mam ɗam ndufana ɗon ɗam kono noon janfotoɗo mi o nana juɗodi e am elahal gotal e gonga e ni neɗɗo o nana yarano hajiranani kono musiba wodani janfotoɗo mo o ɓe guyne namdodirde e koye maɓɓe huli e maɓɓe jogorɗo waɗdi ko wayi noon ɓe jahini haa ɓe guyne e yeddodirde e koye maɓɓe huli e maɓɓe ɓurɗo mawnude o wiɓe lamɓe ɓe ina kolla dowlaji mumen laamu mumen te halifaaɓe majji njiɗi ko noddireede moƴƴuɓe kono onon wonaa noon ɗum wayi e mon to baŋnge mon yo ɓurɗo mawnude waano suka ni gardiiɗo wayno carwowo ni ngati hakkunde nyaamoowo e carwowo ɗum holi heen ɓurɗo mawnude mbele wonaa ko nyaamoowo o ndenne dey miin mbaami e nder mon kono carwowo ni ko onon ngoni munjunooɓe am ƴewtindaa jam miin ne mi rokki on laamu no baaba mo rokkirimi laamu ni bele eɗen ndendoyo lahal e laamu am jooɗoyo ɗon e jappeere ngam ñaawde cuuli israa'iila sappo e ɗiɗi ɗi simon simon heɗo seytaana ñaagiima seɗɗe on no gawri ni kono mi ñaagani maama bele woto hoolaare maa saayde te so a artee am sembinɓerde banndiraaɓe maa ɓe piyeer wiyimo joomiraaɗo mboɗo felliti nawdeede e ma kaso e wardeede e ma o wiimo piyerre mbiɗo wiima ngori joggata hannde tawa a yeddaani laabi tati aɗa anndimi o wiiɓe kadi nde nelmi on on nawaraani wonaa dannga wonaa sakkoos wonaa paɗe holi ko ŋakkira ɗon ɓe njaabi ɓe mbi'i hay huunde o wiiɓe jooni noon kala jogiiɗo dannga yo ƴettu jogiɗo sakkos yo nawor te kala mo ala silama yo yeey wutte mum sooda goota ngati moɗo wiya on ɗum ɗo ko winda koye am foti timmude o hiisama e waɗoɓe bonande ngati ɗum ko faate am ina woodi timmeende ɓe mbi joomiraɗo silamaaje ɗiɗi nani o wiɓe yoni nde o yalti o yehi hayri oliwe no o woowi waddi ni almuɓe ɓe ndiw e makko nden o yettima on nokku o wiɓe toroɗe woto on jande jarabi caggal ɗum o woɗɗiɓe ko foti no weddande hayri o dicci o woni e torade omo wi baaba sa jaɓi woɗɗinam ɗe met kono noon woto wad sagam wad sago ma ɗon tan malayka asmane feeñinimo sembanimo fayre nangimo o ɓeydi ñiiɓde e torgol makko warñeede makko woni e siiworaade e leydi no keɗɗi ƴiiƴam ni nden o gayni toraade o ruttii e almuɓe ɓee o tawi ina ɗaani sabaabu ndi sunaari o wii ɗumen holi ko ɗaanoto ɗon gummo ɗe e toro ɗon mbele woto on jannde jarabi ɗo o haalata ɗo diɗɗal yimɓe ari ko biiteeɗo yudas goote e sappo ɗiɗi ɓe ardingal kanko yudas o ɓaadiima ngam uurnaade mo yeeso wiima yudas ko urnaago jaffortoɗaa ɓii neɗɗo o nden wondiɓe makko kanko yeeso njii ko jogori kewri ko mbi joomiraaɗo min piyaɓe silamaaji tan goote maɓɓe fii carwowo hooreeje yettinoɓe sada ko muccita nofuru mum ñaamudo kono yeeso heɓɓiti wii kaaɗe ɗoon o memi nofuru carwowo o o sellitɗum haa o waytino o wayno caggal ɗum o yecciti e arnoɓe jaggodema ɓe hono ardiɓe yettinaɓe sadaka ɓe mawɓe renoɓe galle allah ɓe e hohoɓe ɓe o wi ɗumen gaddoton ko silamaji e cabbi elle komi taƴowo ko enen gondanno ñande fof e nder galle allah he kono on pawani e am junngo ko joni waktu mon yoni onon e bawɗe niɓɓere ɗe nden ɓe nangimo ɓe nannoyima e nder galle hooreje yettinaɓe sadak he Pierre rewi hen to woddi den be kubbi foyre dingral galle hebe jodima Pierre ne ari jodi e der mabbe char wawa de bogot yi o mo huccit e foyre he ndari mo wi o gorko ne kay koy makko wonduno kono Pierre yeddi wi debbo mi anda mo ni de boy seeda goddo yimo wi anne kay koy mabbe jeeda Pierre wi on mi jeeyaka e maɓɓe nde yeehi ha woni hedde waktu goɗɗo kadi ummini haala ka wi e goonga o gorko wonduno koye makko ngadi kanko e hoore makko ko galel naajo piyerre jaabi wi mi anda ko jiɗɗa wiide ɗon tan haade makko jofnude gori joggi joomiraɗo o yeccitidaari piyerre tan piyerre siftori ngol ɗokkol ngol ngol joomiraɗo haalannoɗum ngori joggata hannde tawa a yeddaani laabi tati aɗa anndi mi o yalti boowal o woni e wayde bojji muus jaggunooɓe yeeso ɓe ngoni e toynde ɗum ina piyi ɗum ɓe ngoni e mumde mo e ɓe piya mo e ɓe mbiya <laughs> longin holi piiɗoma <laughs> longin holi <laughs> piiɗoma longin holi piiɗoma ɓe ngoni kadi e yinnodemo jinne goɗɗi keewɗi nden weeti goomo hohoɓe leñol ngol hon ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e sariyankoɓe ɓe ndenti nayimo to ñawirde towde to mbiyimo so tawi ko an woni almasihu o haalan min o wiɓe somi wi on noon on jaɓata te somi namnima on on jabotako kono tuggi joni ma ɓineɗo jooɗoyo ñama allah jom bawɗe o kamɓe foof ɓe keɓɓiti ɓe mbiyimo njiɗa wiide ko a ɓiyal o wi'iɓi onon e koye mon on mbinoon ɗon tan ɓe nguni e wiide en cohlaani seeda han kadi tawde o haaldi hunduko makko